الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أهل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قل المؤلف وفقه الله وأمر أهلك بالصلاة في عنوان يا آية في آخر سورة طه مؤلف رحمه الله وفقه الله ameileta kama unwani ya hii darasa ya leo na hii maudhui yaambatana pia na masala ya sala yani baada kutueleza ahamia kusala ahamia almuhafadha ala sala kuhifadhi sala vizuri kusali vizuri yote sankana kwamba sasa akwambia baada ya kujitengeza nafsi yako kusulihika nafsi yako ukainyosha nafsi yako kwenye sala haitoshi haitoshi mpaka na wenzako mpaka na wenzako ndio mubashara baada ya kumaliza ahamiyatu sala kwa kila mtu binafsi sasa akwambia ni mpaka ile athari yake itapakae ienee na wenzako na ahli zako yani nyumbani ndio nyumbani ukita baada wewe baba kukaa imara na sala ukajinyorosha sawa sawa sasa ambewa ahla eh na watu wako unaoishi nao nyumbani kwa nini kwa sababu salah ya mtu mmoja na takfi afla haya watu maelfu wale ambao kama ni rajulun salih kumi watano na tanfa eh kwa sababu huwe ukiwa na hali ni hiyo na wale wachache waweza kuoza wakaharibika sababu alkathra ni wale ambao kwamba hal fasad lidhalika ndo sharia ikaweka al-amru bil ma'ruf wan nahy wal munkar kwani kwa sababu haitoshi kutengenea binafsi kwa hata ukatengenea wewe nafsi yako ukhafu عليك ma taaman wale wabovu karibu na yeye ndio uislamu ukataka mujtama kamil uwe na salah mujtama ukiwa na salah kutengenea ni rahisi hata kulea watoto kinukia tataatharu bilmujtama lidhalika utakuta sasa mubashara akwambia kukumbusha kwamba haitoshi kusali peke yako wa ahla eh طيب asema الشيخ وفقه الله امر الهي كريم hii ni amr inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala amri yenye ukarimu وتوجيه الرباني عظيم من توجيه يكي مولا يعني يتوقع الله سبحانه وتعالى نعم يعني توجيه كبوة نموليكيزهم كبوة أكثر الناس فيه مفرط وين كتكواتك وين مسألة هاي يعني, يعني تقصير من يعني تفريط يعني يعني تقصير أو تكليزي لجوكم ساسا ولا هو مضيع نهي لجامو من يكل ذيش ولكتيزة ولهفاف ساسا fanyia dhaya ili je hukumu nalo lipi asema ala wa huwa qaulullah tabaraka wa taala nayo ni hii aya ya Allah tukushieo fi awakhir surati taha mwisho mwisho wa hii surati taha hii ni amri mzuri na ni amri tukufu inayotoka kwa Allah lakini wengi sisi tumefanya taksiri kwenye hii aya hatuitekelezi kama Allah anavyotaka asema Allah subhanahu wa ta'ala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa hii aya توجيه kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala tukufu inatuamrisha sisi tuamrishe ahli zetu nyumbani yani watoto na wake wote ahli baiti wote watu wako wa nyumbani uwe mwenye kuamrisha sala wastabir alaiha wastabir alaiha na uwasubirishe juu yake yani hitaji sabr baada ya kuamrisha uambie na subirini tatlubu minhum an yasbiru tatlubu minhum uwataki pia na wao ambao hili jambo si mcheze baada kuamrisha na uwaombe wawe wenye kusubiri kwenye hii kadhia ya sala wazi kwa sababu kubwa adhima ni amri kubwa inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mubashara baada kuambiwa uamrishe wao swala tukaambiwa wastabir alaiha na uwe mwenye kujifunga na jambo la subra wewe na wao nyote nyote astabir kwa nini wewe usubiri kwa saa zote wawakariria swalini swalini eh wewe subra yako ni hii na wao wasubiri kwenye kutekeleza ile amri wazi kunyoto ile inahitaji sabr kwenye da'wa kuwalingania wao inahitaji sabr maana nyumbani hususan eh, janib nisa kuna dhaifu kubwa waweza kumwambia akasema inshallah baadaye nitasali kwa istabiru mwambie tena useme ah shamwambia sharia yake la hata kifi hiyo ndo maana wastabira alaiha wewe usubiri kwenye ile amri unayotoa kuambia wenzako wasali watu wako na wao pia wasubiri kwenye kutekeleza amri ya swala wazi طيب la nasaluka rizqan Allah subhanahu wa ta'ala asema hatukukuuliza wewe mwana mwanadamu riziki hatujakuuliza yani si shughuli yako sala hayo riziki si shughuli yako hiyo ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala na riziki ni katika afrad za rububia riziki ni katika afrad za rububia wa illa kama ni afrad za uluhia hakungekula kafiri wala hakungekula ambaye si mu'min angekula muumini lakini maadamu ni katika tahta umur ya rububia au afrad huquq za rububia za Allah subhanahu wa ta'ala ndio Allah yarzuku kullah كل من في الأرض يرزقه الله سبحانه وتعالى لذلك إلي جوكم الله سبحانه وتعالى أملتك وإيه na hii ndio nalifanya kumpea mwanadamu au kiumbe riziki kwa hivyo yani maana yake ni kwamba si jambo la kuhofiwa kwa maana yake si jambo la kufanya hofu mpaka ukapoteza dini kwa sababu ya riziki maana jambo lenyewe hata hujatumwa eh si kazi ya asla yake baadhi الناس fahamu dhaifu huja wakateleza wakakosa kufahamu haya mafumo ya kisheria wakaona riziki ndio kila kitu na ndio dini na ndio chochote bali aweza kutupa na dini kuangalia riziki eh, hapa ana kazi yake ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala kumruzuku ndio akasema nahnu narzuquk mimi ndio nitawaruzuku mimi ndio nitawaruzuku wal aqibatu litakwa na mwisho mzuri ni wale wachaji Mungu mwisho mzuri ni wachaji Mungu wazi kwa hiyo hii aya imebeba taujihi kubwa sana أسمى وهذا أمر من الله جل وعلا لنبيه ومصطفى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه إني أمر الله إن أطوك إن إلكيزة ومن تميوك محمد صلى الله عليه وسلم وما أمر الله جل وعلا به نبيه نجام بلولت الله نلوم أمريشا تميوك فهو أمر لأمتي يواني أمر بيك وأمك أمر يوتي الله لوم أمريشا تميوك صلى الله عليه وسلم بسبب يني مشرع huwa ndo maana tumeamrishwa umma wote ma lam yakum dalilun ala takhsisihi madamu haijakuja dalili ya kumkhusu al-asl ile amri aliyopewa mtume ndio tulipewa sisi illa Allah akhusu aseme la hii ni ya mtume khasa sina eh hapo tutamwachia yeye peke yake sasa amri kama hii wa'mur ahlaka bis-salah hii amri asema wala mukhassisa li hadha bi ittifaq ahli al-ilm wala hakuna dalili iliyohusu kwamba hii amri ya kuamrisha wenzako nyumbani ni khasu kwa mtume hakuna dalili kuonesha hivyo idhan itakuwa ni kwa mtume na sisi wengine wote kila mtu kwake aipeleke hii amri nani amri hii si masala jamaa khiari la yajib yani ukikosa wewe nyumbani kuamrisha hii amri utapata madhambi ndio maana yake maana Allah kuamrisha wa'mur ahlak wazi wewe hufanyi ile je hukumu huamrishi watu wako nyumbani kusali huamrishi lolote mtaasi lillah wewe mkosea Allah subhanahu ndio maana yake kwa sababu hii ni amr na Allah kiamrisha ni lazima watu watekeleze طيب ndio akasema Sheikh wengi hughafilika na hii wana tafsiri na hii aya fawajaba ala kulli ab ndio akasema fawajaba ni wajib si mambo ya khiari haya yajib kwa kila baba wa kila wali amrin na kila mwenye aliotawalishwa jambo yani ambao amewatawala watu ayuna bi abnaihi afanye inaya awe na inaya awe na utunzi wa hali ya juu ya watoto wake tena asema inaya tanawima utunzi mkubwa saa zote uwarakibu watoto saa zote uwafuatilie watoto ameswali hajasali njoo kwa nini hoja sali haya wahakadha uwafuatilie tena inaya adhima inaya kubwa sana wa an yutabi'ahum mutaba'atan daqiqa na uwafuatilie uwafuatilie kule kwa hali ya juu nukta hatwa hatwa kuna umesali umeswali jasali haraka eh hivyo fi sha'ni sala kwenye jambo hili la sala lazima kila mzazi awe na inaya tama ya mtoto wake kuwafuatilia hususan tena kwenye haya mambo ya sala التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ambao kwamba ndio nguzo kubwa baada ya shahada mbili wazi angalia subhanallah sharia yetu ilivyo na ukamilifu wa hali ya juu sharia Mtume صلى الله عليه ametuamrisha tumraqib tumchunge tumchunguze mtoto kuanzia mdogo tuwe tumfuatilia hivi khatwa baada khatwa mpaka akikuwa mkubwa utaweza kumfunza mengi kwa ule muraqaba wako na mtabaa sheria angalia imetuambia tuanze kuwafuatilia watoto kutoka miaka saba eh muru auladakum bisalah bisab'a wadribuhum 'alayha bi'ashr fi riwaya muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'a sasa ikiwa sheria yatuambia kutoka miaka saba wewe uanze kumfuatilia mtoto itakwambia akiwa mkubwa mtupe ah hii sheria iliyokuambia akiwa mdogo miaka saba wewe anza kumfuatilia na si swala tu yani mambo yote ya dini imeanza na sala kwa sababu ya muhimu kwa sababu ndo baada ya shahada ibada kubwa ni sala kwa hivyo Allah kutaja sala hamaanishi mfundishe swala tu sio dini ah, ah swala na saumu mzoeze kufunga eh msishi kufunga kama maswahaba walivyokuwa wakifanya eh ndokuja kwenye bukhari sema eh, kunna nuallim subyana nafsiyat hatta idha bakaw min aljur alhaynahum billahu tuktabidude wakawapatia sasa hivi kutadhiniwa utakula si shahada kwa nini kwa sababu islamu atakamujtama uinuke hivi yale mengine hayatuhusu siku zote jamaa sisi tutafeli wallahi tutapewa amri za kisheria wazi mzuri za kutoka kwa wahi hatuziamini tutakwenda kurokota kwenye mapipa ya taka huko nasiha mbovu mimi nashangaa subhanallah mtu awe na jur'a kubwa awaambia watu ati malezi malezi mazuri ni yapi hakuna sana kufuatilia fuatilia mtoto hiyo si vizuri mwachie e, freedom yake mwachie ubinafsi wake si vizuri kuingia njia chumba chake kumchokora kwa nini a'udhu billahi subhanallah wallahi hapi wataka kututolea mujtamaa gani hawa wataka kututolea mujtamaa fasid sheria ndio imekwambia mfuate mpaka kwa shimo ameingia mfasi wewe ananiambia mimi sina ruhusa kuingia mpaka chumba chake eh jamaa tuna malezi tena sisi tumebakishiwa akaambiwa hiyo ndio tarbia ya kisasa tarbia mzuri hakuna mtoto wako kijifungia hakuna ruhusa kumwingilia wala kumraqib wala hufai lakini jua wende ndio masuala yale atakayokuyafanya huko ndani anta mafu sasa wewe usiingie kumwangalia kaa uwasikize hao wenye nasiha zingine na uache mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam na shaka hii batil fantabihu barakallahu fiki yule anayekwambia hivyo mwambie mimi sharia imenikalifisha nimfuatilie kuanzia miaka saba haiwezi kunambia saizi ni mtupe barabara mzima nitamfuatilia mpaka toke mbi na watu waona mtoto akisha kufikia huko yeye hana masulia tena la mpaka umzike ukisha kumzika au umekufa wewe خلاص masulia ni bado baba yahitaji yansah yurshid yuallim abna'ahu hatta walau tazawaju walau jaa bil hafid واضح maana bado yeye ni mzee au wazi lidhalika hizi hizi ni nasiha mbaya haki ya Mungu anayeona ati mtoto wake kishakubalighi ameisha majukumu ah amekosea pabaya ajue masuala yako nayo kila mmoja marhunun bi ibnihi wa hadha wa kila mtu ajua wa mas'ulun an ra'iyati na hadithi iliposema anta mas'ul an ra'iyati haikusema umri atikifika miaka fulani wewe si mas'ul tena wa raia la kullukum ra' wa kullukum mas'ul an ra'iyati aame hadithi ya yenea miaka itakayokuwa madamu wewe bado ni babake anta mas'ul wazi hii ndio mafhumu sahihi ya kisheria ama hizi tarbia zinaoletwa kutoka mahali hizi hazituhusu hizi si tarbia za Kiislamu ambazo kwamba tuliachiwa na Mtume fantabihu kila mmoja achungue awe macho na wale alioachiwa na Allah kama amana na ajue yeye ni masul mpaka mziki au azikwe hapo ndo tutakuja hukumu limeisha wazi kwa hiyo ndio nasiha ya kisawasawa kulingana na sheria inavyotaka kwa hivyo kutoka miaka saba umfuatilie tena asema mutabaatan daqiqa yani daqiqa wamfuatilia mpaka na undani kila kitu hakuna kusema ah sasa amejifungia siwezi muingilia ingia enda chakure wewe umeficha nini hapa kuna nini unafanya waendeleza nini hapa ndani mbona umejifungia hiyo ndo maana mutaba'atan daqiqa sio kupita juu juu hii waachie wale waache wao wafanye alafu waangalie watoto wao watakavyokuwa mtabihu طيب فيكون sasa asema kwanza baada an yakuna huwa fi nafsihi muhafidhan alaiha baada ya kuwa yeye mzazi kwanza ni mwenye kuihifadhi ile sala eh mu'taniyan biha ni mwenye kuishughulikia yani saa zote yuishughulikia sala vizuri ana inaya na ile sala sabiran mustabiran yeye ni sabir na subirisha na watu kwenye ile sala eh basi ala, ala iqamatiha kwenye kuisali ile sala baada ya kwanza yeye uwe hivi uweze mwamrisha jamaa mtoto ataenda msikitini kaswali <laughs> wewe mwenyewe hujui wala hata kwenda mimi nakwambia hata kwenda kuswali na akienda atakwenda kwa sababu wewe umempa amri hiyo siku lakini ukiwa huko haendi wazi kwa sababu wewe si muhafidh sio sabir lisala wazi kwa hivyo lazima kwanza mzazi awe ni muqim lisala sabiran mustabira fayakunu fi nafsihi qudwa liabnaihi awe katika nafsi yake ni kudwa kiigizo cha watoto wake maana mtoto atakuigiza thumma yakunu mutabi'an lahum kisha awe mwenye kuwafuatilia sana wale watoto hasan kuwahimiza kuwapa himizo saa zote kaswali kaswali wa hadhan na wewe utukue hadhi ya ile swali yaani na wewe nayo swali leo unao hadhi yako ya kuswali na alafu umwambie na mtoto aende akaswali akuona babake waenda kuswali hiyo ndio inavyotakiwa ala adai hadhihi sala kutekeleza hii sala walmuhafadha alaiha na kuihifadhi kama amara Allahu jalla wa ala bidhalik kama Allah anavyotuamrisha kwa hivyo hii ndio nasiha aliyotupa nani Mtume sallallahu sisi hukaa mtoto shabalizi sasa wapigana naye fimbo kuswali kishaelewa shekhi taakhar sheria imekwambia miaka saba kwa nini ina hikma sheria yajua kwa nini nimekwambia miaka saba mambo ya wengine wachana nao lakini Allah akwambia hivyo kwa hivyo jaribu utekeleze hii sharia ndio Allah atakupa taufik atakutilia baraka kwenye ile muamala yako kwa sababu umefuata sharia na Allah atamuongoza yule mtoto kwa sababu utabiq alaiha sharia lakini ukimpuza ukadhiisha sharia ukaiacha sharia ukakaa sasa mtoto ashakuwa mkubwa baligha hata sasa vutana naye wamwamsha akwambia asema mimi naenda yeye haji mimi naenda yeye haji ilikuwaje usisikie bwana wallahi mtoto kila mmoja mwenye mtoto afaelewa mtoto yuko kukalib na kila mtu ile afahamu mawjud yani tabi'atan fitra wafikiri mtoto ana mfano gani pale nyumbani hana mfano wa nje maana hatoki mfano miwili alionayo baba mama sasa mtoto kama yule mdogo haizi kuharibika nje fil ghalib atakuharibikia pale pale kwako mpaka aanze kutoka nje sasa ndio maana sheria ikataka ile kipindi uko na wewe ndani miaka saba wangangana naye kumnyorosha ndio hata akienda nje ajue ana mfano kwa mzee lakini ukimwacha miaka saba nane tisa una amri una amri yote naye akisha kukomaa atafasiriwa nje sasa ataigiza mazingira anayopata nje atasahau kama babake yuko ndio sasa tunza ah leo bwana babake bwana mashallah hivi angalia na yeye man litasababa hadha ah utakuta sisi wenyewe sisi wenyewe hatakuwa kiongozi ndio mtoto haoni babake kiongozi wake sasa tunatarajia ataongokea vipi atachukua mifano mingine inde na hapo ndipo utampoteza mtoto wa hadhihi alaya alkarima asema hii aya tukufu dallat ala maqamain adhimain la budda min tahqiqiha hii aya imetufahamisha vitu viwili maqam mbili lazima tuzihakikishe ndio tutakuwa tumefuata aya tusipotekeleza haya mambo mawili itakuwa aya hatujaifuata ino maana yake jambo la kwanza kwanza lazima inayatul mar'i nafsihi wewe mwenyewe kwanza ujishughulikie wewe uwe na inaya wewe mwenyewe na sala wewe mwenyewe baba kwanza uwe saa zote khamsu salawat ma'a jamaa haikupiti inda masajid ndio mtoto aone baba anatoka kila mara anaenda wapi anaenda kusali atatamani kukufuata ndio atatamani kukufuata baadaye aende kama pale mahali anaenda yake maana hana mfano mwingine nyumbani kwa hivyo kwanza uwe na inaya na nafsi yako na hizi swala uwe uzipoteze bil muhafadha ala sala uzihifadhi hizi swala wal istibara ala adaiha na uwe mwenye kujisubirisha maana mpaka ujisubirishe subra haiji istabir ujisubirishe kwanza ujitulize kwamba ili jambo lataka subra ala adaiha kwenye kutekeleza ile sala wadhālika anna thammata fi hadhihi alhayā na sababu hiyo ni kwamba kunao hapa kwenye haya maisha eh minashawaghil ndani ya maisha ya dunia kuna vishughulishi na kukushughulisha sana wasawarif na vitu vyenye kukutoa kwenye malengo huitwa sawarif kitu kinachokutoa kwenye lengo lako ni sarifa imekutoa kwa ile malengo yako wasawad na vitu vyenye kukupinga sudd inakuziwia wewe usifuate haki kuna vitu vingi duniani viko na sifa hiyo za kupinga wewe kufuata ile haki والصواد ما يشغل كثيرا من الناس viko vitu aina hii duniani ambazo kwamba zinawashughulisha watu wengi katika hii dunia an adai hadhi salat kwenye kuitekeleza hisa mara ishakuja sababu hichi mara hiki والمحافظة عليها نكو حفاظه صلاة في أوقاتها كوين يكتزاك كذلك mwingine yushghiluhu an salatihi naum mwingine ashughulishwa na sala yake kwa usingizi penda kulala au achelewa kulala alafu alale sala kadhaa zimpite wa akhar yushghiluhu anha kasal wengine wanashughulishwa na sala kwa uzivu vivu basi si ulemavu saa zote ahajiz ajiz si atakwenda baadaye au nitakidhi akaacha swala mwingine ni uzivu wa thalithu yushghiluhu anha lahun wengine wanashughulisha kwa swala kwa sababu ya mambo ya lahu michezo na kuruka ruka watu watasali watamaliza yeye ako kwenye mchezo hajamaliza haya ataoga saa maana hawezi kwenda kusali na majasho atasema mpaka nikaoge maana ile swala kungojea <laughs> atiende ajitayarishe akija kusali maghrib na isha giza eh wala hawamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala subhana la haula la eh ashghalahu al-la'ib min as-salah ameshughulika na ile mchezo kwa sababu ya kusali wa nahwi dhalik na mfano wa vishawishi vingine ambao kwamba washawaghil kathira iliyoko duniani asema shawaghil vile vishawishi ni vingi hapa duniani wal maqamu maqamun yahtaju ila istibar na hii maqam ya sala si mchezo yahitaji ujitulize ujisubirishe sana ujisubirishe sana wa da'bin na nataka uzoefu uwe na da'b umeizoea ile sala wa mutaba'atin na nataka kuifuatilia kipindi baada ya kipindi mpaka utazoea ndio akasema mutaba'atin hatta yakuna min ahli salat kipindi baada ya kipindi ifuatilie mpaka mwisho utazoea utakuwa katika watu wenye kusali ahli salat muhafidhina عليها na utakuwa katika wenye kuhifadhi wa huwa maqamun la yaqdiru kullu ahad <laughs> na hii maqam haiwezi hakuna kila mtu atakayeweza hii la la la wengi wanaanguka hapa sio kila mtu anayeweza hii maqam kusimama imara sawa sawa na sala an yathbut alayhi lilhaja athbutu ile sala kusali lilhaja kwa sababu ya zile haja zitakazokumfika ila almudawama yenye kumpinga kwenda kufanya mudawama na kusali wal istimrar bila kalalin wala malal na kuendelea ile swala pasina kuchoka eh wala kuona uziki yakillu ni yamil sasa mutaradif kalla na malla kuchoka ni kuchoka lidhalika kuna vitu vishawishi vingi ya kwambia vitakufanya usithubutu usiweze kudumu usiweze kuishika ile sala mara utahisi uchofu maana ni ajiz ukasala kwa hivyo akutahadharisha na hizo vitu zote kwa sababu hii maqam yataka istibar yataka sabr sasa لانها كبيره كما قراني يسمى اني امر كبوه sana امر يا صالح قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرحه لحديث ابن حجر يسمى pindi anaposherehesha hii hadithi ayu ayul amal ahabbu ila Allah aliulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kama fi sahih ayu al-amal ahabbu ila Allah amali gani inayopendeza kwa Allah Abdullah amuuliza Mtume صلى الله amali gani ambayo kwamba inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala qala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema as-salatu ala waqtiha as-salatu ala waqtiha ni kuswali kwa wakati wakati kitimu kuswali hiyo ni amali inayopendeza sana kwa Allah thumma ay akamuuliza kisha lipi ipi amali nyingine bora zaidi qala thumma birrul walidain kumwambia ni kuwafanyia bir wazazi wawili kuwatenda wema wazazi wawili wazi sasa ibn hajar asema katika kuisherehesha hadithi asema illa anna sabra illa ni kwamba kusubiri ala almuhafadha ala salah ya kuhifadhi sala kusubiria hili jambo la kuhifadhi sala wa adaiha na kuitekeleza sala fi awqatiha kwenye nyakati zake والمحافظه على بر الوالدين نمت كحفاظي kuhifadhi kuwatenda wema wazazi wawili ila hili jambo lipi amrun lazimun ni jambo kwanza la lazima amri ya lazima alafu ni mutakarrirun lenye kukaririka usali kila khams salawat wasali kwa kipindi vitano wasali kila siku ni jambo tukarrar tusanna kila mara tusalli kila khams salawat tusalli vile vile birrul walidain tukarar kila saa kuna mzazi sifahamu tende wema kwa hizi amali mbili ambazo kama zakaririka saa zote ni humu sana shaka watu wengi za washinda ndio maana akasema hizi amali mbili ibn hajar zataka la luzum ujilazimishe alafu mutakarrir ni zenye kukaririka saa zote daimun ambao ni amali za kudumu maana mzazi uko naye saa yote sala uko nayo saa zote paka ufe sasa ndo mwisho akasema la yasbiru ala muraqabati la amri Allah fi hakuna anayesubiri katika kuchunga amri ya Allah kwenye hizi vitu viwili illa siddiqun illa wa kweli hakuna atakayekuchunga kudumu na hizi hali mbili ya kuhifadhi sala kwa jamaa zake na kuwafanyia birri wazazi illa ni wale as-siddiqun daraja yao ni daraja nani as-siddiqun kwa nini kwa sababu ni amalun mutakarrirun lazimun daimun kila leo ya amali itajua ifasi hapana mchezo wengi utupa wengi utunda wazee kwenda wakatupa huko wakaweshore zao hawana shughuli wangapi watupa pale kwa sababu gani ni jambo yataka istibara yataka musabara na mujahada na ni jambo la kukaririka uko nayo kila siku wengi ushinda wakaenda wakatupa wazee sehemu sallallahu alaihi wasallam na wewe sharia imekuamrisha bir haijakuamrisha uende mtose mahali mzazi atahurumiwa na nani na wewe ndiye mwane subhanallah aina al-adl iko wapi nga al-ihsan mbona wewe hawajakutupa ha na ulikiwa udhi lakini walikulea maakur bal bilaks mama hata anapenda wewe utashangaa mwanamume lakini yeye hata anapenda hiyo hiyo udhia huo mtoto lakini subhanallah yanqalib al-umur baadaye الابن يكون عاق alafu anaje kwa sababu gani hii amal ni mzito kwa sababu ni amali ya daima uko nayo ni kama ni mzee uko naye daima mpaka afi lidhalika yahitaji sabr ndio mtume sallam akasema min afdal al a'mal baada ya sala min al walidain kwa nini kwa sababu ya ugumu wa hii amal na wengi wanaanguka kwenye hii amal la shaka hii ni nasiha nzuri sana inatoka kwa hii hadithi ya mtume sallam tuwe wenye kujilazimisha na haya mambo ndio al a'mal ili tuwe wenye kupata ajr nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala al-amru thani jambo la pili kwenye hii aya ambayo muhimu al-inaya biman tahtahu kwa hivyo kwanza lipatikane la kwanza kwanza jirakibishe wewe ukisha kujirakibisha ukawa na inaya na sala khamsu salawat ma jamaa mtoto yuwa kuona nyumbani unavyofanya sasa tuende step ya pili step ya sasa baada wewe kusulihika sawa sawa sasa elekeza na watoto wako lakini ukiwa utawatuma wao wafanye wewe ufanye hawatafanya na wakifanya watafanya kwa ile nguvu yako ukiondoka hawatafanya ile watoto wazi kwa sababu wewe mwenyewe huna taathiri kwa ulidhalika kwanza muhimu ni ujitengeze nafsi yako na sala kisha baada yake <clears throat> al-inaya liman tahtaha ndio uje sasa uangalie wale walio chini amri yako min ahlin ikiwa ni wanawake waliowaoa wa waladin na watoto bitadibihim uwafundishe adabu ala almuhafadha ala hadhihi salah kuhifadhi sala inaya biha na kuishughulikia yani kuitunza ile sala waitunze ile haipiti kipindi wanasali ndio maana inaya wa mutabaatihim fi hadha al-amr al-azim na uwa ukiwafuatilia gu baada ya gu haya haya twende twende tawadhu hakuna kumwacha nyumbani wazi sio wewe watoka wamwacha mtoto nyumbani sasa si faida min haya ah طيب ها wewe umesali umetekeleza sala umesali nafsi yako hal hadha yakfi umesahau kuna waamuru ahlak au umeamrisha ahli yako umamrisha vipi toka naye wewe ndo mzee ainuke nuko nuko tawadha wamngojea va atoka wazi hii ndo maana yake ndio maana hili jambo lataka subra kwa sababu ni zito sio kila mzee anaweza hili jambo kupigana na mtoto kila asubuhi au kila wakati sala ni zito ndio maana tukambe wastabir alayha kwa sababu ni zito kila saa umfuatilie mtoto una kero fulani utahisi kero lakini sheria yataka sheria yataka uhisi hivyo ndio ajira zako ziwe nyingi kwa Allah kila ukihisi tabu ndio ajira ziwe nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio Allah akasema wasbir akasema wasbir jifunge sawa ujitulize jisubirishe na hili jambo kwa sababu ni gumu ndio utakuta wengi wazee ufeli hawezi toa watoto wao kwa nini ni ngumu kukaa kupigana na mtoto sasa sheria ataka usikie huo ugumu ndio ajira zako ziwe nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala lidhalika hii nukta muhimu sana sisi nataka tuwe na intibah naye wafuatilie sana watoto kuhusu hili jambo kisha akataja hii hadithi eh tutamalizia kwenye hii hadithi ya Mtume صلى الله عليه nasema wahia maana هذه الآية الكريمة نهاية نمعنا هي آية كوف في مقام بيلي كيش كتجنا حديث وما رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تم صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وأمرشين وتتوين كصالي نواه وكيوني وتوت وميك سابه angalia amri za sheria zimeanza miaka mingapi saba saba kwa sababu saa hiyo ni sahali kumtibu mtoto ukimwata akishakupeta atakukutaa خلاص sasa wewe pigana naye utachoka kwa sababu uliipoteza hii amri akiwa miaka saba antabihu wadribuhum alaiha wa hum abna'u ash ikifika miaka kumi sasa ni kuchapwa umeswali bado utamchapa alafu ndio aenda kusali wazi hii ndio amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotuamrisha na yeye ndiye huyo raufur rahim alosifiwa bil mu'minina raufur rahim yeye ndo ana huruma na umma wake kutushinda sisi na sharia ina huruma na hakuna mwenye huruma kwa viumbe wake zaidi Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala ni ana huruma sana na viumbe zake na yeye ndo alimwamrisha mtume atuamrishe sisi tuwachape sasa wewe nani uje utuambie sisi haisilehi kuchapa? sisi dini yetu kuchapa kuko kwa mako wengine hakuna kwao lakini sharia yetu yataka tuwachape watoto kwa taadibu kwa taadibu hii ni jambo haliondoki kwenye sharia yetu lakini angalia hawa watu wa gharb walivyokuwa na hatari <laughs> subhanallah wao wataka ule mtoto bila taadibu ukiambiwa mle mtoto bila kumchapa maana yake ni bila kumtia adabu ndio maana atajua vipi adabu yule mtoto kio mchafu wazi hayajijua sasa hawa wana huruma sana kwetu wanasema kwamba a ah, a ah, usichape mtoto baib na ukimchapa wao watakasirika wengine nasikia huenda ikawa tani kesi mzazi akashtakiwa kumchapa mtoto <laughs> ah hii miji hatatuishi hii miji imeoza utakuwa na mabombo utalea vipi bila alik hebu niambieni na muislamu anajitokomeza huko sijui atafuta nini subhana nasal Allah alaafia wasalam alafu watoto wakipotea atiwasikitika eh mrongo mrongo wallahi kama una uaminifu na watoto wako ungekwenda ukawazalia huko ungewaleta hapo tafuta nchi ambayo kwamba ina, ina usahali ukaenda ukawaweka watoto ambao kwamba jua unaweza kuwalea naweza kuwachapa naweza kuwafundisha biri huko baba amchape mtoto wake miaka kumi kama hafungwi kweli roho ndio hakika wazi sasa ikiwa mji huwezi kutekeleza haya wewe tarajia kufaulu kwenye eh, dhuria yako tafeli kwa hiyo sisi waislamu tunkosa hapo tuna taksir ni kama hizi amri za mtume tuziona zina kaswa zina ugumu ai bwana mambo kuchapa chapa watoto tahadhar tahadhar hii ni sharia inayotoka kwa yule aliyokuumba kwa hivyo yeye Allah ndio anajua masalih yako anajua na mafasidi yako Allah ndo anajua sahihi miaka kumi kiboko cha Saleh mbona hajakwambia mchape miaka saba miaka minane miaka tisa kwa nini amesema hapo usichape kwa sababu bado lakini akifika miaka kumi ni umri sasa tayari wa kumfundisha taadib unamchapa mimbabil adab ili azoe adabu mzuri wafarriqu bainahum fil madaja eh Ndali adabis. hizi hakuna kwenye dini za upata utapata kwetu kwenye dini ya Kiislamu pekee yake kwenye malazi kwenye malazi Mtume صلى الله anasema wafanyeni tafriqa hata kama huna vyumba chumba kimoja weka mwanamke firasha yake weka mtoto wa kiume firasha yake au kama siku mwingine juu mwingine ah tufarriq hiyo ndo tafriq si lazima kufarikiana kwenye chumba kando chumba kando pengine mtu ana usa madha yafal attaqillaha mastata kile kile chumba kimoja weka firasha mbili au tatu wewe mwambie firasha yako huko na wewe firasha yako akifika miaka ngapi 10 akifika miaka mingapi 10 sanawati tayari mkatishe na kuzoea wake mkatishe na kuzoea wake na huyo mdadake aliye nyumbani lakini sharia ilipokuwa na hikma yaogopea uchafu kwa mtu na dadake sharia yetu yaogopea kusitokee uchafu baina mtu na dadake subhanahu leo twaambiwa hakuna neno tukitangamana waume kwa wake ambao kwamba hata hawana uhusiano ajani ajinabi sasa mimi waulize ikiwa sharia imeogopea ndugu wa damu moja wasifanye fahisha watengwe huyo akae huko basi haya ambao hawana uhusiano ah sasa tukiwatanganya watoto kwenye madarasa ya elimu tukaweka pamoja kwenye kulala mkaweka pamoja kwenye kusoma pamoja kila mahali pamoja haya yakitokea shida ya kwako ah hakuna shida kwa sababu tumewazoesha na alhamdulillah angalia Allah subhanahu wa ta'ala anavyotusomesha darsa kwenye dunia hii kama tuna akili tungezingatia lakini akili zetu bado hazijafahamu hikma angalia sahihi si mpaka hukuma daula yalalamika kwamba watoto wanapata mimba za mapema kweli wrong nini adabu inayotoka kwa Allah watangameni watoto kutoka tini huko sasa stahamili natija ile ndo natija ile matangamano <laughs> tusishangae mwano akenda huko anawekwa na wake akikaa madarasa ako na wake akikaa pale akonyimwa atakafanya nini ah hii ndio natija ya mambo tuloyapanda wala hakuna kusema haiwezekani wallahi haiwezekani mbona kutafuta skuli zetu imewezekana au sio na haya tukitaka serikali haituingili tutaweza kufanya lakini shida sisi waislamu pia tutataka sasa angalia nyumbani mtoto akiambiwa usilali na ndugu yako usitangane na ndugu yako nje haikuwa nao atashangaa hii ni mafunzo gani mbona kule turuhusu <laughs> kukaa pamoja huku tusikae angalia sasa hiyo hapa ninakuja ubora wa Kiislamu sheria sheria imetuambia mwanamke akitaka kuolewa aolewe wewe wasema bado ngoja afike miaka 18 ngojee vizuri utakapokuona ameitwa mimba usishangae sasa watu walalamika watoto wafanya mitihani ya mwisho wana mimba wamezaa wengine hii ni adabu yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala adabu kwa sababu mmekeuka mipaka yake sasa ndio angalia mafasi sasa wewe mzee unasema yule bado kuolewa ameleta mimba ilikuwaje bado kuolewa mbona ameleta mimba akiwa hajafika hiyo miaka imewekwa fantabi mimi nawapatia sasa hii mifano sheria kwamba ikiamrisha jambo huwa iko na hikma yake wazi lakini leo alasaf kumkuwa hakuna tena mazingira paka waogopa hujui mwana mpeke wake maana leo nyumbani utamtenga ukimpeka nje atakwenda kuozeshwa na watu wengi Allah Allah ila Allah almushtaq sisi kushtakia kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini wallahi ni msiba utupeteo na masulia itakuwa ni kwa wale wenye muasasati za ilimu kila mwenye muasasa ya ilimu akashinda kuweka kipambanuzi hapa yeye ndiye atakuwa masuul mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala maana yeye ndiye sababu pia na mzazi ni wapili fantabihu barakallahu fikum wazi tukome hapa kwenye hadithi inshallah tukuja kusoma maelezo yake kesho باذن ta'ala naktafi نكتفي بهذا القدر ان شاء الله طيب والله تعالى عالم صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين